Այս ներսեսն իմաստությամբ ավելի մեծ էր, քան իր ժամանակի բազում վարդապետներ, եւ ոչ միայն հայոց, այլև հույների եւ ասորինների մեջ այնքան, որ նրա իմաստության համբավը տարածվեց բոլոր ազգերի մեջ։ Պատմիչ Կիրակոս Գանձակեցին է ասում. ասում է միջնադարյան շնորհալի հեղինակ Ներսես Դ Կլայեցու նույն Ներսես շնորհալու մասին։ Չկա տեսակ մհմտության, որում հաջողած չլա այս հրճակավոր հայրապետը, 12-րդ դարի բազմաշնոր հայ հանճարին այսպիսի գնահատական է տվել ֆրանսիացի հայագետ Գուլիելմուս Վիլֆրուան Դեռևս 2022 թվականի նոեմբերի 23-ին Փարիզում կայացած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովի 41-րդ նստաշրջանի ժամանակ Հայաստանի կողմից ներկայացված Սուրբ Ներսե Շնորհալի Հայրապետի մահվան 850-րդ տարելիցը եւ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի հիմնադրման 100-ամյա հոբելյանը ներառվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հրճակավոր մարդկանց եւ կարեւոր իրադարձությունների հոբելյանների օրացույցում 2022-23 թվականների սիրելի երկամյակի համար։ Սուրբ ներսեր շնորհալի հայրապետի մահվան տարելիցի հայտին աջակցել են Կիպրոսը, Իտալիան, Հունաստանը եւ Սիրիան, իսկ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի հիմնադրման 100-ամյակի հայտին Ֆրանսիան, Ռուսաստանը եւ Վրաստանը։ Բարեկամներ, օրվա հաղորդումը նվիրված է ներսեր շնորհալու մահվան 850-ամյակին։ ներսես շնորհալի, ներսես դ կլայեցի, ներսես երկեցող, հայ բանաստեղծ, մատենագիր, մանկավարժ, երաժիշտ, երկհան, մշակութային, քաղաքական, ազգային ու եկեղեցական գործիչ, աստվածաբան, պատմիչ։ Ծնվել է մոտ 1100 թվականի հունիսի 4-ին հայոց միջագետքում Ծովք դղյակում, վախճանվել է 1173 թվականի օգոստոսի 13-ին Կիլիկիայի հայկական թագավորության Ռոմգլաբերթա քաղաքում, ամենայն հայոց կաթողիկոս 1166 թվականից։ Ներսե շնորհալին սերում է Պահլավունինների հայտնի տոհմից։ Իշխան Ապիրատ Պահլավունու որդին է Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունու ծորը։ Հիմնավոր կրթություն է ստացել Քեսունի համբավավոր Կարմիր վանքի դպրոցում, աշակերտելով ժամանակի հրճակավոր ուսուցիչ Ստեփանոս Մանուկ եպիսկոպոսին, որն էլ իր աշակերտին կոչել է շնորհալի։ Մինչև կաթողիկոս ձեռնադրվելը Ներսեսը եղել է Գրիգոր Գ Պահլավունու օգնականն ու խորհրդատու տուն։ 1116 թվականից ապրել եւ ստեղծագործել է Կոմագենեի Տլուկ գավառի ծովք դղյակում, 1150 թվականից Ռոմկլայում։ Աստվածաբաններն ու փիլիսոփանները հազարավոր կիլոմետրեր էին անցնում նախ նրա հետ բանավիճելու, ապա աշակերտելու համար։ Ժամանակակիցները նրան Կլայեցի էին անվանում, որովհետև ապրում էր Հռոմ Կլա Բերթաքաղաքում, բայց սերունդների համար նա մնաց Ստեփանոս Մանուկի կնքած Ներսես Շնորհալի անունով։ Միջնադարյան հայ գործիչներից քչերի մասին է այնքան մանրամասն տեղեկություններ հասել մեզ, որքան ամենայն հայոց 64-րդ կաթողիկոսի մասին։ Պատճառը եւ բարձր ազնվական ցակումներ եւ անձը։ Ներսես Շնորհալին թողել է գրական հարուստ ժառանգություն, արձակ եւ չափածո, մեկնություններ, թղթեր, ճառեր, շարականներ, տաղեր, մեղեդիններ, գանձեր, ներբողներ, հանելուկներ, վիպերգական, վիպակնարական բնույթի քերթվածներ եւ այլն։ Շնորհալին հայ քնարերգության մեջ առաջին չափածո պատմության, պատմահայրենասիրական ողբի, դիեզերական պոեմի, չափածո ներբողյանի, ուղերձի ու մաղթանքի հեղինակն է, նա նաև մեր առաջին մանկագիրն է, մանկավարժական ուսուցողական բանաստեղծության ու հանելուկի հիմնադիրը։ Թնդանրականն Արցակի ամենահայտնի օրինակներից է շնորհալու Արձակի պսակը, որը նորընտիր կաթողիկոսի Անդրանիկ Կոնդակն էր ուղված հայ ժողովրդին։ Թուղ Թնդանրականը ժամանակի հայ եկեղեցու հոգևորականության աշխարհիկ խավերի կենցաղի ու բարքերի հայելին է, պատմական արժեքավոր վավերագիր ու գրական երգ։ Բազմաբովանդակ ու հարուստ է նաև շնորհալու ճափածոն։ Գրիգոր Նարեկացուց հետո նա զարգացրեց հայ ճափածո խոսքը թե բովանդակության, թե ձևի առումով։ Նա շարականին հաղորդեց քաղաքացիական բովանդակություն, արտահայտելով հայրենասիրական տրամադրություններ՝ հիշարժանեն ապկար թակավորին, Տրթատ մեծին, Աշխեն Թագուհուն, Ավարայրի հերոսներին, Ղեոնդյանց նահատակներին նվիրված շարականները, առանձնապես բարձր արվեստով են ստեղծված կոչված եւ առ այսօր լայն ժողովրդականություն են վայելում առավոտ լուսո աշխարհամենայն Զարթիկ Փարքիմ երկերն ու արևագալի շարականները, որոնք խոսքի եւ երաժշտության զվարճ շեշտերով փառաբանում են բնության եւ մարդկային հոգու զարթոնքը։ Շնորհալուց պահպանված մանկավարժական ուսուցողական բնույթի ոտանավորները, ուղերձներն ու բանկերը ճունեն իրենց նախորինակը հայ բանաստեղծության մեջ։ Դրանք գրվել են ընթերցողին բարոյապես կրթելու, օգտակար գիտելիքներ տալու նպատակով։ Խրատական ոտանավորներից մի քանիսն ունեն կարճ տողեր, բաղկացած 36 հանգավոր տներից, որոնցից յուրաքանչյուրը սկսվում է հայոցայ բուբենի հերթական տարի անունով։ Բանաստեղծն այս ձևն է ընտրել, ինչպես ինքն է նշել, որ เป զի մանուկները կարողանան հեշտությամբ եւ նյութը մտապահել եւ յուրացնել հայոց գրերի կարգը։ Ուշագրավ խրատներ ու գիտելիքներ են պարունակում առ եղբորորդին յուր ապիրատն ուղերձն ու հաղագս երկնի ու զարթուց նորա դիեզերագիտական պոեմը, որը հեղինակը գրել է Մխիթար հերացու խնդրանքով։ Ներսե Շնորհալին ստեղծագործում էր մի ժամանակաշրջանում, երբ հայ բանաստեղծության մեջ ռիթմական փոփոխություններ էին տեղի ունենում, անհավասար թվով վանկեր ունեցող տողերը փոխարինվում էին վանկերի հավասար թվով տողերի, հին անհանգ բանաստեղծությունը փոխարինում էր հանգավորը։ Շնորհալու աղոտ բանաստեղծությունները գնահատվում էին իրենց թե գեղարվեստական, թե աստվածաբանական արժեքով։ Նրա հավատով Խոստովանիմ աղոթք բանաստեղծությունը թարգմանվել է տասնյակ լեզուններով։ Մեծ է շնորհալու վիպասանություն ողբ Եդեսիո, բան հավատո եւ Հիսուս որդի մեծածավալ ստեղծագործությունների գրապատմական նշանակությունը։ Դրանք գեղարվեստական չափածո խոսքի նոր տեսակներ են, որոնք դարձան հայ վիպերգական ու վիպակնարական պոեմների նախօրինակները։ Վերջին երկու գործերը գրվել են Աստվածաշնչի թեմաների հիման վրա եւ հղացման ու արվեստի տեսակետից որոշակի հետաքրքրություն են ներկայացնում։ վիպասանությունը, որի նյութը հայ ժողովրդի պատմության դրվագներից է վերցված, գրված է Հոմերոսյան դյուցազնավեպերի նմանողությամբ եւ ունի շեշտված աշխարհիկ բովանդակություն։ Պատկերելով ազատագրական պայքարի փառավոր դրվագները, նախնիների հերոսական քաջագործությունները, բանաստեղծի նպատակն էր հայրենասիրության ոգով դաստիարակել ընթերցողին։ Շնորհալու հայրենասիրական գաղափարներն առավել հստակ են դրսևորվել Ող Պիեդեսիո պոեմում, որը նրա գլուխգործոցն է՝ միաժամանակ հայ քաղաքական պոեզիայի Անդրանիկ երգը, այն քնարավի պերգական ստեղծագործությունը, օշտված ծավալուն սյուժեով, երկի քնարական հերոսը որոշակի ապրումներով ու զգացմունքներով ապագայի նկատմամբ ցուցաբերում է հավատ ու լավատեսություն։ Պոեմը գրված է դիմառնության ձևով։ Եդեսյան անznավորված է իբրե որթե կորույս, որփևայրի միկին, որը սկում է իր դժբախտությունը։ Այս միջոցով հեղինակը ստեղծել է կնոջ կենթանի ու ամբողջական բնավորություն, հորինվածքը դարձրել տպավորիչ ու հուզական։ Եդեսիայի կործանման նկարագրությամբ բանաստեղծն անդրադարձել է նաև հայ ժողովրդի ճակատագրի հարցերին։ Պոեմի սկզբում Եդեսյան մայրն իրեն ողբակից է հravirում վաղ Վարշապատ եւ Անիմայրաքաղաքներին, հիշեցնելով, որ նրանք նույնպես զրկվել են Փարքից ու հզորությունից։ Իդեալականացնելով անցյալը, շնորհալին ձգտել է կենթանի պահել քաղաքական ազատության հասնելու գաղափարը, տեսնել հայրենի երկրի պետական վերացնունդը, Պոեմն ավարտվում է լավատեսությամբ, որբևայրի մայրը վերջնականապես դժբախտացած չի համարում իրեն, երբ լուծվի վրեժը ինքը նորից կերջանկանա, օտարությունից տուն կդառնան տարագիրները։ Պոեմի հեղինակը չի ղեկավարվել իրականությանը համակերպելու քրիստոնեական գաղափարով։ Ընթերցողի մոտ նա այն մտածումներն է առաջացրել, որ միայն պայքարով ու հաղթանակով է հնարավոր նվաճել ազատությունը։ Շնորհալին մեծապես օգտվել է ժողովրդական հարուստ բանահյուսությունից։ Մեծ է նրա դերը բանաստեղծական տեխնիկայի եւ տաղաչափության զարգացման գործում։ Նա ստեղծագործել է հայկական չափերի գրեթե բոլոր տեսակներով, դառնալով դրանց մի մասի հիմնադիրը, միաժամանակ շարունակելով Դավթակ Քերթողի եւ Գրիգոր Նարեկացու ավանդույթները, շնորհալին բազմազան ձևերով եւ հաջող գործածել է ակրոստիկոսի, բաղաձայնույթի եւ արձայնույթի հնարանքները։ հանելուկի իբրև գրական առանձին տեսակի ստեղծումը, մշակումը եւ դասական կատարելագործումը նույնպես կապվում է շնորհալու անվան հետ։ Նրանից մնացել են ավելի քան 300 հանելուկներ, որոնք Կիրակոս Գանձակեցու վկայությամբ հեղինակը ստեղծել է աշխարականների համար, որ เป զի անբովանդակ զրույցներով զբաղվելու փոխարեն մարդիկ ունենան ժամանցի ավելի օգտակար միջոց։ Նրա հանելուկների նյութը հիմնականում բնությունն է, կենցաղը, հայոց պատմությունն ու բանահյուսությունը։ Այս առումով էլ շնորհալու հանելուկները հայ գրականության աշխարականացման առաջին դրս դրսևորումներից են։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումն ավարտենք շնորհալու հանելուկներով, իբրև բացվող ծրարներով։ հողն է մտնում, մահանում, հետո նորից կյանք առնում, աչքը հառած երկնքին տարածվում է շատանում։ Ցորեն Չորս ոտք ունի, բայց շուն չի, ձու է ածում, թրջուն չի, խոտ է ուտում կովի պես, պատյան ունի, բայց տուն չի, կրիա։ ամբողջ օրը քուն չունի, լայն դաշտերում տուն չունի, ցաղկից ցաղիկ է թրջում, փեթակ ունի, բուն չունի։ Մեղու Մի տախտակ կա քարանկյուն, առանց դրա չկա տուն, ինչև ամուր չփակես, դու չես մտնի հանգիստ քուն։ Դուր ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Այն նվիրված էր Ներսես Շնորհալու մահվան 850-ամյակին։ Հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք